ikiganiro kikaba ritahura abandi mucumva iminsi yose ya gatatu isaha icumi n'iminota cumi n'itanu n'iminsi ya kane isaha zine n'igice mu gitondo isanganiro mu kiganiro cy'uno munsi tubaganira ku mugambi wo kumenyereza impamvu n'ibindi bikoko abantu mutiko umenga birateye amakenga ngo bifise umubano mwiza ikindi ni uko bizotuma igisata cy’ingenzi gitera imbere ikiganiro c'uno munsi rero tawurutahuza abandi mwagiteguriwe na Claine nkuru nziza mfadikanije na mugenzanje Jean Pierre Misago akorera mu bumanuko bw'igihugu tahuza abandi uba ibyo ubona uko n'ibidukikije akanyoni katagurutse rero ngo ntikamenye iyo bweze leonidas nzigiyimpa asanzwe akingira amashamba mu bumanuko bw'igihugu ngo mugambi usanzwe ukogwa mu bindi bihugu ugasanga ibikoko birafise uburyo biganira n'abantu ndabeshe galeonida ubwa mbere hoho bavuga ngo ubwenge burarahugwa twarabonye mu bindi bihugu aho byakunze ahantu eh, ufatira akarorero mu gihugu kibanye cya tanzania ndetse mu ishyamba ritari kure y'aya mashyamba yacu kimeza tukingira eh, mu ishyamba kimeza ry'igombe parike nasiyonari y'igombe aho mu ntara ya kigoma riri ku nkengero ya tanganyika ni hafi cyane hanyuma rero aho rero icyo gikorwa cyarahakorekeye hanyuma kandi kigenda neza kizanira amafaranga menshi igihugu cya tanzania natwe izo mafu dufise zisa n'izi tanzania zisa n'izi gombe turabona tuti natwe twobikora byokunda hakagira icyo eh, akarusho dutanze mu iterambere ry'igihugu tuca rero turandika uwo mugambi aho tuwushikirije rero barawumva kuko barumva yuko urongorotse utonganutse e, wogira icyo wunganiye mu iterambere ry'igihugu ariko cyane cyane dufatiye kuri bya bibanza bikingiwe bikarushirizaho gukingirwa neza mbega uwo mugambi nyine uburyo bwo kuwukoraga mukura he. Eh, uburyo bwo kuwukora ubwa mbere hariho novuga ni leta kuko leta niyo leta niyo abakozi hanyuma rero leta rero yariyumviriye iradodora hirya no hino hanyuma rero banki y'isi yose imisore n'inkumi munani mu gihugu cya tanzania hahandi babizobereyemo kuko babikoze guhera mu mirongo itandatu bamaze imyaka irenga mirongo itanu n'itandatu bariko barabikora hanyuma rero turabajana barabyigishwa na twebwe turabyigishwa ingene impamvu zimenyerezwa ingene umuntu azegera ingene yifata abahuye ingene yifata abari kumwe ingene abigenza ingene yegeranye inkuru zijyanye nazo ingene yozikurikira ingene zirondera, yisunga iki ibyo byose rero turabyiga turabimenya hanyuma tujya turagaruka iwacu ubu rero tumaze umwaka hafi turi ko turakora icyo gikorwa kuko twagitanguye mu itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu tumaze amezi rero umunsi ku munsi cumi na kumwe turi ko turakora icyo gikorwa twarabyize rero tuba tubikora gute urumva impamvu bwa mbere hoho ni uko ubwiriza kumenya imyifato yayo ni igikoko cyegeranye n'umuntu ibice ndangabuzima by'umuntu bimwe bita amagene ni ukuvuga ko dusangiye ibice mirongo icyenda n'umunani gushyika kuri mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ihita n'igice kimwe nta jambo ifise irafise ingene ivuga ukwayo mugabo urabona twebwe turavuga eh, ibyo rero biradutandukanya hariho n'ikindi urabye n'urukoba rwayo bw'inyuma urabona ko ni igikoko cyambaye ubwoya hose mugabo umuntu siko bimeze nahafise ubwoya sico kimwe n'ubwa n'ubwima hariho rero ibidutandukanye nivyo ka gace kamwe kandi akurumva kari determina no kuvuga karamarka cyane kandi abivuga uko muntu unge ngo no guteza imbere ibikorwa by'abakera mu ishamba cimeza rya Bururi biciye mu kumenyereza ibyo bikoka abantu ariko rero n'ahandi bisa nk'ibyatanguye naho byagiye birahura n'utugorane nzigima leonidas nibaza ko atacombeshemo uwo mugambi urumva navuze eh, uri kuradufata mu mugongo w'ibanki y'isi yose uri kurakorera muri iri shyamba rya kibira ni ukuvuga rero ibikorwa ndiko ndakubarira ko birakorerwa mu ishyamba cimeza rya bururi rikingiwe mugabo saho honyine mu burundi ibyo bikorwa byari bimaze gutangura gukorerwa hariho novuga no mu rukuru rw'igihugu parike nasiyonari y'ikibira ibyo bikorwa byaratanguye eh, kumbure bishobora kuba byaragize ingorane bigahagarara kubera uburyo buke mugabo naho nyine byaratanguye mugabo nk'uko nabivuze ibururi turabibandanya kandi reka ngume ngaho nyine mbega ugumye ngaho nyine ibururi mubona bigenda neza uwo mugambi uratoka cyane ngira ngo hariho ibintu mutarashobora ko neza eh, igikorwa cyo kumara iminyaritsi impamvu ni igikorwa kimara igihe kirekire si igikorwa cy'umunsi umwe kugira ngo itebe kumenyere yemere by'ukuri ko ushobora kuyiraba muzishikiriye ntizihunge muzishikiriye ntizige zurira ibiti hariya kure ngo zigende mu bushobora ishobora utasubira kuzibona eh, cyangwa ngo zibahunge n'ibindi iyo rero bigabanutse indya zazo hari aho zisohoka ijambo zikaja mu gihugu kurondera icyo rirenza icyo gihe muraheza mukaca muzibura ego hari aho tuzibura iyo zasohotse mugabo turamenya ko zasohotse kuko n'ibikorwa dusanzwe dukora namwo n'abanyagihugu baratubarira bati twazibonye mu bitoki ubu ziri mu bitoki ubu ziri mu mateke iciza ngira nshime ni uko n'abanyagihugu bamaze kumenya akamaro kazo naho hakiri agahazi ariko ntibaca bahakira amacumu ngo hinge bageze kuzitera baramama kugira ngo zishobore gusubira inyuma mugabo ibururi turahiriwe nta ntambara iri hagati y'impamvu eh, n'abanyagihugu abanyagihugu none mwahimirije cyane barabyigishije kugira ngo ntibazitere amacumu kuko izi zizotuviramwo ubutunzi bukomeye abana bacu baharonka akazi umuntu ngiye amaze kumenya imico y'izo mpamvu ngo hariho ubuhinga baba barize bwo gushobora kuzegera subira mutubwire uko bigenda iyo umuhuye ntuyihanga amaso urisamaza nk'uko umenga wajyanywe n'ikindi gikorwa si yikujyanye kuko nayo irakuraba nyine wifata ko utagiye kuyihungabanya ko utagiye kuyigirira nabi bw'impamvu ikabandanya yiruhukira kubigira uti aba ndabazi ntaco bangira n'abakunzi ibindi nabyo iyo muhuye hariho metero kanaka utabwirizwa kurenza kugira ngo ntuyegere cyane eh, izo metero urumva ntujya munsi y'imetero ndwi kugira ngo nk'ubu unkoroye nkaba mfise nka giripe kubera ko dusangiye ibice byinshi by'umubiri nkafatwa na ya giripe sinda yanduze cyangwa nayo nyine indwara ifise eh, ntinyanduze ikindi nacu iyo muri ko eh, murazira muri uko kuzimenyereza kirazira kuvuza urwamo kuko uvugije urwamo ugira ati e aba bantu baza bavuza urwamo baje nabi hanyuma rero hakaba n'ikindi muri uko kuzimenyereza turamenya natwe tukagaragaza kuziga hanyuma rero aho babizobereyemo baraziha n'amazina eh, nk'ay'abantu eh, urabye n'ingene yifasha kugira ngo umenye uti izi ni za zindi hanyuma muri uko kuzimenyereza ukamenya uti muri ujya mugwi hari iyo mbwirizwa gukurikirana umenya iyitwara izindi muri uwo mugwi hanyuma umaze kumenya iyitwara izindi ukamenya n'ibyo ikunda n'aho ikunda murashobora kuvuga uti oke muri uyu mugwi harimwo ingore zibwirana zibwirana ngo ngaho hariho danje eh, muragaba twatewe n'ibindi n'ibindi mugabo naho nyine muri uko gukoma induru zirafise ingene zivuga zigahindura iyo zibona ko zibangamiwe cyane aho rero zirafise ingene zivuga zigakoma induru ku buryo zivuga ziti karabaye hariho naho zikoma induru ingabo niyo itanga n'ibihano hariho iyakosheje kuko hariho izikosha eh, hanyuma rero umugabo kandi muri uwo mugabo harimo n'ingore eh, ingore zikuze n'izikiri nto n'inkumi n’abantu muri uwo mugwi rero w'ingore hariho ingore ikuze ukuri nka wokira imyidogo reka nawo kwihanganira kiganiro nitahura utawuzi abandi murumvise uno munsi ko twashimye kubaganira kuri uyu mugambi umaze umwaka uriko urakorerwa mu ishyamba kimeza ry'ibururi ni umugambi wo kumenyereza impamvu abantu abariko barawukora nk'uko mwabyumvise bakaba babyigiye mu gihugu kibanye cya tanzania mu ntara ya kigoma ihana urubibe n'igihugu cy'u Burundi mbega none kuva aho twavugiye intumbero nyamukuru y'uwo mugambi n'iyahe nzigiyimpa n'ubunyene ijambo ni gwawe intumbero dufise ngiyi ndayikubarira intumbero dufise nuko eh, duteza imbere ivya mukerarugendo tubitereze imbere kubera iki kuko turafise ubutunzi kamba budasanzwe muri iryo shamba hariho izo mpamvu hariho ibiti byiza by'ubwoko n'imisozi ihanamye miremire myiza cyane bamwe bakunda kugenda n'amaguru baraba ibirere baraba ubwiza bw'ibirere ni heza cyane ibyo rero byose tubikoranye duca dukwega ingenzi izo ngenzi iyo zije zizana amafaranga ayo mafaranga azojya mu kigega cya leta ayo mafaranga azokora mu kubandanya ducungera neza rya shamba tutabandanya kuzerinze nk'ubu nakubariye igikorwa kugira ngo icyo gikorwa cyo kuzimenyereza gitangure kandi n'ubu kiriko kirabandanya gifashwe mu mugongo ni banki y'isi yose mugabo siko bizokwama kandi ntitubitukwiye kugitangura kugira ngo tujye tugihagarika turi ko turakora uko dushoboye kose kugira ngo iri shamba ryonyene rizane amafaranga ritume ribungwabungwa neza kandi ayo mafaranga ntazokora kuri iri shyamba kimeza rya bururi gusa ariko akoreshejwe no ku yandi mashamba kuko ariyo mashyamba yandi atagira ikiyafata mu mugongo ari ku mushiro turagomba ko asubira agakingirwa neza hanyuma agasubira akibwira akaba neza akaba isoko y'iterambere hanyuma rero navuze nti ya mafaranga amaze gushika azamuca mu kigega cya leta reka kandi ni menshi niyo mpamvu ugira ngo ngo n'udufaranga ngo n'ibihumbi bitanu nangahe nangahe tumaze kuzimenyereza neza hamwe tubicisha ku mbonesha kure hamwe tubicisha ku maradiyo hamwe tubicisha mu binyamakuru bitandukanye ba mukerarugendo bamwe bazo bavuye muri amerika bakava i burayi bakava muri australia bakava mu buyapani kandi bazoza niba bagenda ahandi n'iwacu bazoza erega leta izoshinga amafaranga aha mu gihugu cy'ikibanyi cya tanzania kugira ngo uze kuraba za mpamvu ziri gombe ntutange amadolari ijana n'umunyamahanga amadolari ijana utuyavunje mu marundi ubu n'ibihumbi birenga amajana abiri iyumvire ku isaha imwe gusa curaba rero natwe rero leta ntiyashinga gushyira ku madolari ijana cyangwa ari munsi gatoya cyangwa arenga gatoya none ntibumva ko azoba ari ubutunzi bukomeye cufata ko ku munsi dushobora kwakira abantu mirongo ibiri mirongo itatu baje kuraba za mpamvu umwe umwe wese yatanze ijya amadolari ijana na ari mirongo ibiri wumva ari amaherangaya ntibumva yuko ari e, ibihumbi bibiri by'amadolari ndayashyitse mu marundi si miliyoni zine ku munsi ibi ndiko ndabivuga si imigani bizotuma rero urwaruka ruharonkera akazi si bo bazokwakira za ngenzi si bo bazozijyana kubereka za mpamvu sibo sibo bazobatembereza sibo bazobatwaza ibintu ayo yose n'amafaranga kandi tubivuga ko twabibonye biba n'ahandi ni ukuvuga bishoboka ahandi tubona bakoresha kandi ntibakoresha uburyo burengeje ni nk'ubu turi ko turakoresha iwacu naho nyine birashoboka hariho n'ikindi erega ya mahoteli y'ubururi ntazosubira kuba gusa azokwama yuzuye kuko ba mukerarugendo bazosiga bafatisha ibyumba imbere y'uko bashika ku biro kugira ngo tubakire hanyuma rero tubatemberetse hanyuma ntibirigwe ubusa ntibarare ubusa za nzu z'uburiro badandaza ibyo kurya nabo nyine baharonkere ni ukuvuga yuko umwe wese azokwinjiza kandi ni benshi Aba abaharonkera akazi baharonkera akazi eh, rya shamba cimeza rirushirizeho gukingirwa kuko rizoba rifise uburyo tabanza kujize yerinze tuticura ngo buzohagarara ikigira atunaco eh, aba a batanze imitahe yabo bakubaka amahoteli abandi bakubaka amaresitora abo bose bazoronka amafaranga ibwirizwa guca heza ubu rero twaratanguye gukora amabarabara yinjira neza muri iryo shamba hanyuma rero tuzokurikiza ko n'utundi tuyira tuzobacanamo ubu turazi aho zikunda Eh, no hakubarira ubu mukerarugendo aje murazi neza yuko mu kibira eh, cya bururi ateza kubona imafu neza neza mbega aho zikunda nyine ni hehe iryo ni ibanga ry'iwacu kandi riri mu kazi k'iwacu kugira ngo ntihagire n'inkozi y'ikibi eh, yo hava acagira ngo narumvise Eh, kuko twarabonye nk'iyi ziheruka gupfira iyo baherutse kwicira ukambasi twasanze amakuru adusumira bandi babyitiriza ibintu by'imiti ubu rero ntubivugira ngaha baca bagira bati ubu twarahumvise bamwe bonona kuko rega tuguma turi maso kugira ngo ntihagire abatwononera uwo mugambi ukomeye mwiza ku gihugu Eh, kuri iri shamba twarabyize Eh, abasore n'inkumi bacu barabyiza babikora neza cyane nicyo gituma rero ibyo biharuro bica bidutuma ntituratanga ikigo cyo kuzamamaza kuko hariho ahandi tugomba gushika iyi ni intambwe tumaze kuyitera tuje tutangura kuko nitwatangura kuzamamaza bazoza ba mukerarugendo dukeneye ko basanga twatugira tumaze guharugwa neza tumaze kudushyira ku ibyapa n'aba bandi baca babajyana abo twita abagide babinonosoye baryosha inkuru nyene y'ivyo bikoko bakaryosha inkuru y'ako karere bakababarira n'akahise kawana kuko mukerarugendo yaje nivyo aje kuramenya ivyo kuraba izo mpamvu ariko arakeneye kumenya iyi nkuru yazo ndiko ndakubarira hariho n'ikindi arakeneye no kumenya eh, imibereho y'ako karere kahise k'ako karere ambasaderi mbonera ni albert arashima uwo mugambi akongera ko kandi ko woba uje gufasha kugarukira ibikoko bimwe bimwe byari ko biradimangana rego turabye ibikoko bihari eh, biri ubwoko bwinshi hariho ushobora gusanga abantu bafise ingorane zo gutinya ibikoko ko byabagirira nabi kandi hariho n'abandi bantu turabye n'abanyeshure usanga iyo bariko bariga ivyigwa bimwe bimwe bariko babwira ubwoko bw'ibikoko ibi n'ibi n'ibi batarabibona umuntu acagira rero uti kugira ngo ahimiritse nk'abaza kuraba Burundi ingene bumeze itunga rihari e, muri icyo gihe bisaba yuko rero ivyo bikoko uba wabifashe neza ukabishyira mu ishyamba aho bibaho neza hanyuma ukabikingira hama gutyo mukagira imigenderanire myiza kugira ngo ejo aba ingenzi zije ati zije kura nyene bikoko bimeze ukabona yuko ari ikintu gishobora guteza imbere igihugu kuko turabye muri kahise k'uburundi eh, muri ayo mashyamba avugwa hari ibikoko byinshi ubu biriko birazimangana mu gihe rero habaye umugambi nk'uwo bahagira bati hari igikoko kimeze gutya ubu ni inguge mugabe icyo tubona nk'uko nabibonye mu bihugu nagenda acamwo nko muri cameroon mu gisagara cya yawunde aho nabonye inguge zimeze neza zidatinya abantu n'abantu ntibazitinye mu gihe rero uwo mugambi uri kurajaho barinda kuraba yuko bafise ikibanza gikwiye aho utabona yuko ico gikoko umengo kirugaranyo kiri mw'ibohero gikeneye kwiruka gikeneye kuja gukurira ku giti kikamanuka ukabona yuko kibayeho neza hanyuma nk'uko nabibonye Kenya Eh, ni uko harinda kuba hariho bajya abaganga bashinzwe gukurikirana ubuzima bw'ibikoko kuko n'umuntu yagwaye ajya kwivuza n'icyo gikoko rero ni ukumenya yuko bivuye aho kiri cyangwa eh, ihindagurika ry'ibihe gishobora kurwara ni uko haba hari umuntu arinda kuzarapima akaba yuko kimeze neza mbega birakunda ibikoko n'abantu birahanahana indwara Eh, hariho indwara ishobora kuva ku bikoko zikandukira abantu ariko nk'uko nabivuze nk'uko nabibonye iyo mbonye ntashe mvuye ku kazi nkabona ko ije yifuza ko turamukanya ndayikoze kurumba ntacu mugabo nabyo benda gukurikirana yuko eh, kuraba yuko ubuzima bwayo atangwara ifise ifise naho umuntu yenda kuyivuza aricyo gituma nk'uko nako ndavuga nabibonye muri kenya muri nanyuki ni uko hari kugira ngo urumva ni umubano w'ibikoko w'izo nguge harinda kuba hari umuganga rero ashinzwe kuzikurikirana ku munsi ku munsi akaraba ingene zifungura ingene zibayeho ari itameze neza akayipima akaraba iyo ndwara ifise kugira ngo ejo by'ukuri ari abashyitsi baje ari ingenzi ntibashobore kwandura mugabo icyo novuga ubwa mbere ho ni umugambi mwiza umugambi no kwisunga amategeko atekanya kumenya ingene ivyo bikoko navyo birinda kubaho ego twamenyeranye turashobora kuvugana nka e, sinzi tugakina mugabo e, kubera amagara y'umuntu usanga akenshi na kenshi ashobora guhitanwa n’indwara y’icyo gikoko nuko byose birinda kuba byateguwe neza abantu ariko barakora uwo mugambi rero ugira bati none ibi bikoko ntitubyugaraniye hamwe eh, bamaze gutahura bakagira uruhara sinavuga ko ngo byose byera de eh, nta nyambo buragahonzi ibidahizo noneho turazi ko hariho abatarajijuka ariko turagomba baba batarajijuka neza bibururi n'abahandi kuko amashyamba acimeza menshi akingiwe mu gihugu cyacu by'ukuri arageramiwe arageramiwe n'ibintu bitandukanye eh, abica ibikoko abarenga imbibe abahonya ibiti n'ibindi barakwiye guhindura aya mashyamba tuyakingiye nk'uko n'ahandi mu bindi bihugu eh, bayakingira arashobora kuba isoko y'iterambere arashobora kuzana amafaranga menshi igihugu gikeneye ya mafaranga y'agaciro arashobora gutanga akazi kuri urwaruka rwinshi tuguma turira ngo hari ubushomeri hari ubushomeri birashoboka ko duhindura iki gihugu cyacu ko ubushomeri bushobora kugabanuka dufatiye kuri ibi bya mukerarugendo twohindura aya mashyamba twayakingira neza e, ibikoko bitandukanye ifatiye no kuri izi mpamvu dufise tukazikingira neza tukazibyaza amafaranga tutazishe tudaturiye aho ziba birashoboka ni na hano kino kiganiro giciye kirangirira ndabakengurukiye kuba mwaduteza abiri ndakengurukiye na jean Pierre misago yafashije kuremesha ikiyago ndayibutse ko ari mugenzi wacu akorera mu bumanuko bw'igihugu nkaba nkengurukiye na leonidas nzigiyimpa akingira amashamba cimeza mu bumanuko bw'igihugu eka na ambasaderi albert mbonerane twasangiye ikiyago